بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم Leo kwa mara ya tena ya pili tumekutana katika siku hii ya Al-Ahad, Jumapili, mwezi 11 Dhulqaada 1445 Hijria, sawa sawa na 19 Mayu 2024 katika kukisoma kitabu haqu zaujaini, haki za wanandoa. Jana tuliishilia katika utangulizi, walillahi alhamdu, tuliumaliza na leo tutaanza katika huququ azzaujaini. Anasema الشيخ الدكتور الشيخ العلامة الرحيلي حفظه الله تعالى ووفقه حقوق الزوجين زوجاندوا ممكن مومي ونندوا وويلي أنا سيما وحقوق الزوجين نحقز ونندوا أيها الإخوة أي ندوغو أيها الأحبة أي في منها حقوق قبل الخطبة ziko haki kabla ya posa wa minha huququn inda alkhitba na zipo haki wakati wa posa wa minha huququn na zipo haki inda aqdi nikahi wakati wa kufunga ile ndoa wa minha huququn na zipo haki inda istiqrari amri nikahi wakati wa kutulizana lile jambo la ndoa tayari wapo ndoani inda zawaj kwa maana katika muda wao wa ndoa yao fa min huquqi zawjaini qabla alkhitba, basi miongoni mwa haki za wanandoa wawili kabla ya posa haqqul ikhtiyari ni haki ya kuchagua haqi ya kuchagua bian yakuna al kwamba kuwe huko kuchagua qaiman ala tadayuni kumesimama juu ya msingi wa dini anayechagua achague kwa msingi wa dini wasalahi na uzuri uzuri hapa si uzuri wa sura uzuri tuseme ile hali ya kutengemaa awe ametengemaa huyo unayemchagua wa husni lkhuluqi na tabia njema kwa kuchagua eh, mwenza wake atazame vigezo hivi dini uzuri wa mtengemao uzuri wa tabia mwanamke alitazame hilo kwa mwanamme na mwanamme alitazame hilo kwa mwanamke فيكون الرجل راغبا في المرأة basi awe mwanamme anamtaka mwanamke lisalahiha kwa uzuri wake wa kutengemaa kwamba binti huyu mashallah ametengemaa wa diniha na dini yake mwanamke huyu binti huyu ana dini wa husni khuluqiha na uzuri wa tabia zake mwanamme aliangalie hilo kwa mwanamke watakunu almar'atu na pia awe mwanamke raghibatan fi rajuli anamtaka mwanamme ana raghba na mwanamme lisalahihi kwa uzuri wake wa kutengemaa wa dini hii na dini yake aliyokuwa nayo wa husni khuluqihi na uzuri wa tabia zake lianna hadha asasu alkhairi wassaada kwa sababu jambo hili kuvizingatia vitu hivi asasul khairi wassaada, ndiyo asasi au ndio msingi wa kheri na maisha mazuri. Waman udima dinuhu, na yeyote yule ambaye itakosekana dini yake, akawa si mtu wa dini, hana dini, udima khairuhu basi itakosekana khairi yake kwa maana hana khairi la khaira fima la dina lah hana khairi asiyekuwa na dini hakina khairi kisichokuwa na dini walau kana fihi min asbabi saadati ma fihi hata kama hicho ambacho hakina kheri kwa kuwa hakina dini kitakuwa kinazo asbabi nyingine za maisha mazuri kama ni mtu atakuwa ana asbabi nyingine za maisha mazuri ana mali ana jaha ana cheo lakini muda wa kuwa eh, hana dini hana kheri hata kama atakuwa na asbabi nyingine za saada ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى na kwa ajili ya hilo anasema Mola wetu subhanahu wa ta'ala katika suratul mujadila aya ya 11 yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات anawainua Allah anawarufaisha Allah alladhina amanu minkum wale walioamini miongoni mwenu enyi waislamu walladhina utul ilma na pia anawanyanyua Allah wale waliopewa ilmu darajatin madaraja makubwa kabisa hakuna ayajuaye isipokuwa Allah tabaraka wa taala hoja yake ni nini Sheikh Ruhaili hafidhahullah kuiweka hii aya anasema faja'ala Allah azza wa jalla rif'ata ad-darajati bil'ilmi idha kana dhalika muqtarinan bil imani Allah amejalia rif'ata darajati kupandishwa madaraja bililmi kwa elimu aliyokuwa nayo mtu kwamba anapandishwa daraja naam idha kana dhalika pindi litakapokuwa hilo muqtarinan bilimani limeambatana sawa limekwenda sambamba na imani kwamba ana ilmu alafu ana imani lianna alkhaira kwa sababu kheri la yumkinu an yakuna, haiwezekani ikawa illa muqtarinan biddin, hakuna kheri kama hakuna dini, mpaka hiyo kheri iwe imeambatana na dini. Fa in udima dinu, kama itakosekana dini, udima alkhairu, itakosekana kheri ولو وجدت أسباب كثيرة للخير في الإنسان hata kama zitapatikana zitapatikana sababu nyingi za kheri kwa mtu ana sababu nyingi za kheri ana assets nyingi sana anayo mashamba huyu analimisha ana viwanja ameshavikata anauza huyu ni mfugaji ana mifugo huyu kadhalika e, ni mtu ana machimbo huko ana migodi ana asbabi za khairi lakini muda wa kuwa hakuna dini hakuna khairi fala yanfa'u jamalun uzuri hautofaa kitu fala yanfa'u jamalun hautofaa kitu uzuri fi muwajahati a'ba'i alhayati alzawjiyya katika kuzikabili eh, changamoto za kimaisha a'ba changamoto takalif uzuri wako utafanya nini anasema fala yanfa'u jamalun hautofaa kitu uzuri fi muwajahati abai lhayati zaujiya, katika kuzikabili changamoto na takalifu za maisha ya ndoa, biduni tadayunin, pasi na watu kujipamba na dini, wala yanfau malu, na wala mali haitofaa kitu. Mali yako ni nini wewe? Biduni tadayunin pasina kujipamba kwa dini mali bila dini ni mithili ya mvua eh, mithili ya radi bila ya mvua karadi bila matar wala yanfa'u hasabun na wala hasab hasab haitofaa kitu biduni tadayunin pasina kujipamba na dini hasab ni kitu gani wengine wanasema hasab ni nasab nasabu yako itafaa nini kama hamna dini lakini ni hasab ni kitu kando na nasab hasab ni tabia nzuri wanazojipamba nazo watu fulani mpaka wakanasibishwa nazo zikawa zimewaganda zikawa mithili ya hulka zao hawa ni wakarimu hii ni hasab, sharaf, hadhi kwa wao, wanasifika kwa sifa hizo. Ha, watu wa ukanda huu ni wazazi, wanazaa. Hiyo kwao imekuwa ni hasab. Nataka kuzaa watoto wengi eh. Wanawake waliopewa baraka ya kuzaa sana, nenda Pemba, unaweza ukaambiwa hivyo mathalan kwao imekuwa ni hasab wanatambulikana kwa masala haya anasema wala budda ma'a at min husni al-khuluqi lakini hiyo dini peke yake kwamba mtu akawa amesoma ana maarifa anajua ana dini haitoshi pia lazima iambatane na uzuri wa tabia ndiyo ana dini ndiyo lakini je ana, ana, ana hulka ana tabia njema ana tabia nzuri kwa kuwa na dini ni jambo kando na kuwa na tabia ni jambo kando na sehemu kubwa ya dini ni tabia لأن طريق الحياة الزوجية طويل kwa sababu njia ya maisha ya ndoa si fupi ni ndefu kwa lazima tujipange ni maisha yako wewe hakuna anayeoa leo ili aache kesho a kwamba anaoa huyo anayemuoa ndiye aliyemchagua ndiye aliyemhitari alikawia kwa sababu alikuwa akiangalia kilichokuwa bora eh aishi naye ni mke wake huyo wa raha na shida ni mke wake wa uzima na ugonjwa ni mke wake kufa na kuzikana ukioa wanaoa kwa malengo haya masala kuachana hutokea ni katika mlango wa dharura kwa hiyo njia ya maisha ya ndoa tawilun ni ndefu kwa hiyo tuliza akili yako wakati wa kumtafuta mwenza wako si masala ya zimamoto anasema fihi mutatallabatun ndani yake kuna mahitajio mengi wa ishratun daima na kutengamana kwa kudumu tunatangamana kwa kudumu si masala ya ndoa za mut'a kwamba unamuoa binti ya watu kwa mkataba ndoa ya muda haa hakuna jambo hilo katika uislamu wa yuhtaju fi taqwiyatihi wastimrarihi na kunahitajika katika kuitia nguvu hii njia na hili jambo wastimrarihi na kulifanya kuwa ni endelevu kuna mahitajio yanahitajika ila an yakuna mabaniyan kwamba hii ndoa ya watu hawa na mafungamano ya watu hawa yawe yamejengeka ala tadayuni juu ya sifa ya kujipamba na dini wa husni alkhuluqi na tabia njema anasema Sheikh wafaqahu Allah azawaju ayuha alikhwa laysa biharan ndoa enyi ndugu zangu si jambo la kuhemkwa ukafufumkwa ah, ukakurupuka azawaj na akhi mmoja amehadithia juzi mtu amelala kabamu huko na haja za kutamani kuwa na mwenza wake anaamka kitandani anakwenda kwenye mlango wa baba yake anamgongea baba baba baba nataka kuoa ah nataka kuoa saa hizi basi mwanangu si usubiri kupambazuke Allah alazim al-akhir alhadithia tukio hili limetokea kwa hiyo mtu amekurupuka amesibiwa na kitu gani Allahu aalam lakini amemgongea baba yake wakati wa usiku baba nataka kuoa الزواج ايها الاخوه معامله دائمه ndoa enyi ndugu zangu ni muamala wa kudumu الانسان في بيته يتخلى مما يكون ملتبسا به خارج بيته انسان mtu fi baitihi akiwa nyumbani mwake yatakhalla mimma yakunu multabisan bihi anaachana na yale yote yaliyokuwa yamemvaa au ameyavaa kharija baitihi nje ya nyumba yake toka huko anayaacha mlangoni anaingia yahtaku biinsanatin kwa maana anaishi anatangamana na mtu wa kike insanatin mtu wa kike manake anatangamana na binti wa watu tutalibuhu bimataliba ambaye atamhitajia mahitaji wayutalibuha bimataliba na yeye huyu mwanamme kadhalika atamhitajia huyu mwanamke mahitaji mwanamke atakuwa na mahitajio yake atakayoyahitajia kwa huyu na huyu mwanamme ana yake atakayoyahitajia kwa huyu yaishani ma'an wanaishi hawa kwa pamoja fataratan tawilatan kipindi kirefu si wiki au wiki mbili si mwezi au miezi miwili la ukitaka kulijua hilo hebu rudi nyumbani kimawazo na kifikra mkumbuke mama yako mkumbuke baba yako wana umri gani mpaka leo hii wana miaka mingapi mpaka leo hii kwa si muda mdogo tangu wewe hukuwepo mpaka umekuwepo mpaka na wewe leo unaitwa baba kwa hiyo yaishani maan wanaishi kwa pamoja fataratan tawila kitambo kirefu hadha al-amr la yumkin an yuhkimahu jambo hili haliwezekani kudhibitiwa hakuna wa kuweza kulidhibiti au hakuna ambacho kinaweza kulidhibiti hili jambo wala yumkinu an yaj'alahu qa'iman sahihan mustamirran mutajaddidan hakuna kingine ambacho kitaweza kulifanya jambo hili qaima kuwa limesimama sahiha liko sawa sawa mustamirra endelevu mutajaddida likiwa katika hali yake ya upya tatadaffaqu fihi dimau hub yanatiririka kwenye hili jambo maji ya upendo wa saada na maisha mema hakuna kitu kingine illa dini isipokuwa ni dini ndio yenye uwezo wa kuyafanya hayo wa husnul khuluq na tabia njema basi